nutrado cae la biologia horlogio. Uno e la plei gravae fenomenoi quiui caracterizas la viva in estajoin estas la tiel nomata biologia horlogio. Tago post tago ni homoi havas taugain horoin por cio, por mangi, por labori, por practici corp exerzoin, por amusigi, por dormi. Ni dismetas cion laulonge de la diurnoi, sequante periodetson cion ni heredis de niai antauloi. Dom tago ni activas, vespere comencidias fisiologiae changioi kiwi preparas nin por dormado. Quasau horlogio, ia interna horlogio kiu informas che shangigias la corpo por mangiado, dormado, vecigio. Tio nomigias diurna ritmo, cae relatas al corpai, mensai, cae condutai factorui. Ciam ni malobeas tian ritmon, tiam ni suferas. Tamen, la nun tempa moderna vivo en la occidenta mondo ne favoras tion obeadon. La homo iam ne giuas la naturan lumon, char ni estas pli cae pli corpe malactivae, cae ni pasigas longan tempon antau ecranoi. Crome, ni havas strecaen vivo situacioin, socian vivon, cae dieton plenan de misajoi. Cio sequas? Sequas manco de sana dormado, malbona humoro, streso, malbona memoro, lazzezzo, cae anxio, interalie. Cae ciam tio farigias continua viv maniero, la sequoi povas esti severei. Cio ocasas se oni mangias en tre neregulei horoi? Ci povas causi misfunccion de la horlogio, misfunccion en la intestoi, cae changion en la consisto de la microboi necessai por la homa sano. Ni havas en la corpo miliardoen da microboi, bacterioi, protozooi, virusoi, fungoi, quiui interagas con gi en maniero complexa cae intensa. Ili estas essence gravei, por plurai corpai funccioi. Anca tiui microboi hava sian vivo ritmon, ca devas congrui con la vivo ritmo de la gastiganta organismo. Ne regulai mangio horoi influas la bacterioin cae povas estigi inflamon. Existas relato anca o inter ritmo de dormado cae batterioi en la corpo ne au ne dormohoroi dormo horoi povas change la bacterian consiston, ca inverse, la metabolo de bacterioi povas helpi la diurnan ritmon. Bacterioi povas producti substansoin ciui eniras la sangon ca estigas dormadon. Por tio, la spezioi de bacterioi devas esti stricte sanigai cae recte dependas de la dieto cae de la vivo ritmo. Esploristoi en la Universitato de la Brasila Stato Pernambuco, en collaborado con siei collegoi en Madrido, nun tempe pristudas por compreni la ritmoin de fasto cae nutrado, relate la intestan microbaron. Interalie, por el trovi la resultoin de tiui fenomenoi je obesetso cae aliae nutro problemoi.